Forbhais Droma Dámhgháire, Roinn 2. Tháinig siad ar shocrú onórach ansin, fiú amháin, agus gach duine den uaisle agus gan ach bainne aon bhó aige, agus a bheith air an t-aon bhó sin a mharú, agus a bheith fágtha gan bia dá bharr gan trácht ar chruatan eile fiú amháin. Ní hiad sin a chás, ní ghéillfidh d'iarratas Chormaic. Tháinig siad ansin go dtí an lá, go dtí an áit ina raibh Fiacha ag feitheamh leo. Cad é bhur gcinneadh? ar sé. Is mar seo atá sé, ar siadsan. Mo bheannacht oraibh, arsa Fiacha, mar dá gcinnfeadh sibh géilleadh do Chormac, rachainnse uaibh go dtí an áit éigin nach mbeadh orm caint faoin rud go brách arís. D'imigh a theachtairí ansin chun bualadh le Cormac. Maidir le Fir Mhumhan áfach, chuir siad a mbantracht agus a leanaí chomh maith lena gcuid eallaí go dtí na hoileáin agus na tearmainn taobh istigh den chúige, agus thionóil an uaisle agus iad siúd a bheith in ann airm a iompar mórthimpeall ar Fhiacha. ag Ceann Chláire. Nuair a bhuail eachlaigh Fhiacha le Cormac dúirt siad leis, Ní anseo atá do cháin le fáil agat, ar siad, déan do rogha rud. Ba ghráin le Cormac na an ní sin agus bhí uamhan air toisc gur. léir dó gur mana í a bhrí é go mór mór ó nár ghabh sé seilbh ar Ard-Rí Éireann go mídhleathach. Tugadh a phríomh-dhraoithe go Cormac ansin, Ceathach, Cith Mór, Céacht, Crotha agus Cith Rua. Bhíodh fáistine ar siúl acu, siúd le linn Conn agus Art agus Cormac a bheith i réim, agus ní fuarthas locht orthu riamh anall. Ullmhaigh fáistine dom, arsa Cormac leo, féachaint conas a éireoidh leis an turas seo go Cúige Mumhan. Déanfaimid é sin duit, ar siad, ach beidh seal ag teastáil uainn, chun na tuartha a mheas i gcomhair na fáistine. Tabharfar an seal sin daoibh, arsa Cormac. D'imigh na draoithe ansin i mbun feasa agus eolais, agus foilsíodh dóibh go dtiocfaidh olc ar turas Chormaic go Cúige Mumhan. Tháinig siad ar ais ansin go Cormac. Cad a foilsíodh daoibh? ar sé. Is sainiúil an ní a foilsíodh dúinn, ar siad. Cuirimid in aghaidh do dhul go Cúige Mumhan, má théann tú ann. Bíodh a fhios agat go bhfuil muintir na Mumhan ag iarraidh cos ar bolg a imirt ortsa, díreach faoi mar atá tusa ag iarraidh é a imirt orthusan. Inis dom, a Chith Rua, arsa Cormac, cad a foilsíodh duitse. Ní féidir liomsa tú a chosc ó dhul ar an turas seo mar tá bean bean chéile agat a spreagfaidh tú chun tabhairt faoi. Ach tóg aire, mar tiocfaidh olc. as. Is é seo an rud a foilsíodh domsa, arsa Cith Rua, agus dúirt an reitric seo, A Chormaic déan an rud atá ceart agus cóir. Cad a foilsíodh duitse, a Chrotha? arsa Cormac. Inseoidh mé duit cad é a foilsíodh domsa, arsa Crotha, agus dúirt an reitric seo. Déan an cóir a Chormaic, glac leis an gcóir a Chormaic, níl sé ceart an éagóir a dhéanamh ar shaorfhir. Cad a foilsíodh duitse a Chéacht? arsa Cormac. Cloisfidh tú an rud a foilsíodh domsa, arsa Céacht agus dúirt an reitric seo, Críoch Mogha, mairg duit má shroiseann tú í. Cad a foilsíodh duitse, a Cheathaigh? arsa Cormac. An ní a foilsíodh dom, inseoidh mé duit é, arsa Ceathach. Scéal agam duit, a mhic Airt, is mairg duit agus is trua an gean. Cad a foilsíodh duitse, a Chith Mhór? arsa Cormac. Cloisfidh tú é, arsa Cith Mór. Éist le seo a chlann Choinn. Thug Cormac fuath do na draoithe ansin toisc gur gabh siad ina choinne agus dúirt, Níl aon spreagadh le fáil agam uaibhse tabhairt faoin turas seo, ach má thiteann sé amach go bhfuil dul amú oraibh, ní imreofar díoltas oraibh. Ní rabhamar mícheart go dtí seo agus ní bheimid mícheart anois, a dúirt siad. Dáiríre fíre, bhí Cormac ag iarraidh fianaise ar fud Éireann chun locht a chur orthu ach ní raibh faic le fáil ina gcoinne-se. Tharla lá amháin go raibh Cormac amuigh ag fiach agus d'éirigh giorria as an phluais ón taobh thoir thuaidh de Shí Cleiteach. B'ann siúd a thosaigh na cneá, na cúnna ag lorg an ghiorria, agus lean a mhuintir uile na cúnna agus fágadh Cormac ina aonar. D'fhás Ceo mór agus tháinig toirchim chodlata air. ar an tulach. Bhí an ceo dorcha chomh tiubh sin gur cheap sé gurbh í an oíche a bhí ann, agus dá seinntí ceol na bpíob ní chodlódh sé níos sáimhe ná mar a chodail sé agus glór na gcon ar na cnoic mórthimpeall air ina chluasa. B'ansin a chuala sé guth os a chionn ag rá. Éirigh, a Chormaic chaoimh chodlaigh Chleitigh, d'éirigh Cormac iar sin agus chuir a mheirtne de, agus chonaic sé ar a láimh dheas cailín lúcháireach láimhgheal, ba chaoimhe í ná mná an domhain, agus gúna fíorálainn uirthi, agus léine órshnátha lena cneas. Chuir sí fáilte roimh Chormac. Cé hí a chuireann fáilte romham? arsa Cormac. Is mise, ar sí. Bairrfhionn Bláith Bhairche, iníon Rí Sí Bhairche i gCríoch Laighean. Thug mé grá duitse cé nach bhfuair mé caoi labhairt leat go dtí anois. Dáiríre, bhí mé i mo chodladh, arsa Cormac. Chuir ceol na gcon chun suain mé go dtí gur dhúisigh tú mé. Dar mo bhriathar, arsa an cailín, is olc an mhaise do. do leithéidse seilg ghiorria a dhéanamh, ba cheart duit a bheith ag seilg muice fiáine nó fia, faoi mar a dhéanadh Ard-Ríthe romhat. Níl an rud seo oiriúnach ach don aos óg, agus is crá crutha dóibh é. Milleann sé a gcruth is a ndealramh, agus is é an searg sámh é. Fhear, Agus mar chéile leapan. Ní rachaidh mé leat, arsa Cormac, go dtí go dtugtar logha dom. A Chormaic, ar sise, tá fhios agam cad tá le rá agat agus cad tá i d'aigne. Tá tú chun cabhair a iarraidh chun tú a thionlacan ar do thuras. Tabharfaidh mise buíon draoithe duit a bheidh níos fearr ná iad san de do shinsir, agus ní bheidh aon eachtrannach in ann iad a shárú. Is ionann iad agus trí hiníonacha Mhaol Mhiscigh, Eirge, Eang agus Eangain. Beidh siad san i riocht trí chaora lachtna, le cinn cnámha agus goba iarainn orthu. Is inchurtha iad le chéad óglach. Ní féidir le haon duine éalú uathu mar tá luas na fáinleoga acu. Maróidh siad i gcomhrac aonair gach óglach a thabharfas aghaidh orthu ar gach cúige, nó ar a laghad iad san nach dteitheann rompu, mar ní ghoinfidh sleá ná claíomh iad, chomh fada agus a bheidh siad san i do chuileachta. Ná glac comhairle ó aon duine eile ach uathusan amháin. Bhí áthas ar Chormac nuair a chuala sé é sin agus tháinig deireadh lena bhuairt. Lean sé an ríon sí isteach sa sí agus chodail siad araon in aon leapa agus d'fhan ann ar feadh trí lá agus trí oíche. Fuair sé an chuileachta a gealladh dó agus d'fhill ar Theamhair na Rí. Ón tráth seo amach níor bhac sé lena dhraoithe féin ná níor chuir ná níor ghlac sé lena gcomhairle, ach thug ómós don lucht eile agus rinne rud orthu. Thionól Cormac a mhuintir ansin agus d'inis sé an scéal dóibh. Bhí áthas orthu mar gheall ar an gcasadh na taoide seo. Chuir Cormac agus a shlua chun bóthair iar sin agus an oíche chéanna sin tháinig siad chomh fada le Cumar na gCuan, ar a dtugtar Cumar Cluana. hIoraird inniu. Rinne siad bothanna agus foscaí agus longfort san áit seo. D'éirigh Cith Rua ansin ar an longfort agus ghabh siar ó dheas go dtí gur shroich sé bruach an tsrutha. Chonaic siad, sé ansiúd, ar an taobh eile den sruth, laoch ard foltliath. Fios Mac Aithfhios, mic Fhíoreolais, ó chríocha Laighean a bhí ann agus b'é sin é príomhdraoi na dúiche sin. Thosaigh an beirt ag caint lena chéile agus d'fhiafraigh Fios de Chith Rua cá raibh longfort Chormaic suite. D'fhreagair Cith Rua é agus rinne siad an laoi seo eatarthu. Cith Rua. I gCumar na gCuan anocht tá an slua ina longfort ar chomhairle clainne Mhaol Miscadais. Fios. Abair liom, a Chith Rua dhil, cad chuige gur fhág Cormac Teamhair na Rí? Go dtí anocht ardrí agus fáidh ba ea é, ní gnách leis a bheith i longfort. Cith Rua. Ag iarraidh éirice Airt Mhic Choinn atá sé ó Oilill Óloim. Chomh maith leis sin tá an cháin. chúige nár bhailigh Conn Céadchathach ag teastáil uaidh. Fios. Beidh Cormac gan cháin, tá clú ar chlann Chíchúil, millfidh siad óglaigh le neart siabhránachta. Cith Rua. Is sruth. feasa do chuid cainte a Fhios mhic Eolais. Ar feadh míosa bhíodh tonnta dearga os cionn na laochra ar learg Liathdroma. Fios mairg don té a théann isteach i Mumhain na n-each a fhíormhic Chró Caoga. Cith Rua. Ní tharlóidh aon olc domsa go. as na daoine a ionsaíonn Mogh Corb nó Fiacha gníomhartha uile a dhéanfaidh an dís sin, is leo a bheadh cíos chun gcóir. Nod Tá an sliocht seo thuas doiléir go maith, agus is cosúil go bhfuil an láimhscríbhinn lochtach ina lán áiteanna. ach tá ciall ginearálta ón sliocht go lánsoiléir. Tá an bheirt draoithe ar aon aigne maidir le hionradh na Mumhan, tiocfaidh olc as. Chuir na draoithe críoch lena gcuid cainte agus dáiríre fíre ba olc an fháistine í don slua. Tharla gur chuala seirbhísigh agus giollaí eachra agallamh na draoithe agus d'inis siad an scéal do Chormac. Imigí, arsa Cormac, agus maraigh an dara draoi agus gréasáil aon duine eile go dtí nach mbeidh ach an dé ann. Foilsíodh é seo do na draoithe agus scar siad óna chéile. D'fhill Cith Rua ar an longfort agus bréagriocht air i dtreo nach n-aithneofaí é. Thaistil an draoi eile ó dheas agus d'iompaigh a ghnúis ar an slua faoi thrí. Lena chumhacht draoithe shéid sé anáil siabhráin ina dtreo, agus de phreab tháinig riocht an draoi féin ar gach duine díobh. Déanadh fear foltliath ard, cosúil leis an draoi féin, de gach fear a bhí ann. Bhí siad i ndiaidh dul trasna an tsrutha ag lorg an draoi um an dtaca seo, agus ansin chas siad ar a chéile agus thosaigh an choscairt. Bhí tarraingt gruaige ar siúl, coscar géibheannach, gach buille fíochmhar ag freagairt do gach buille fíochmhar eile, ar ghnúis agus ar bhrollach toisc gur chreid gach duine gurbh é an draoi féin a bhí á ionsaí aige. Faoi dheireadh, thug an slua faoi deara an rud a bhí ar siúl agus b'ionadh leo an raic go léir a tharla eatarthu. Tá dream éigin eachtranach ag troid inár gcoinne a dúirt siad, nó tá siabhrán dian á chur orainn. Agus an siabhrán seo orthu, d'imigh an draoi uathu ar a bhealach féin. Cuireadh in iúl do Chormac gur cuireadh an slua faoi dhraíocht thréan agus d'ordaigh dóibh teacht ina láthair go rúnda. Rinne sé gearán géar faoi na draoithe, sé sin le rá Colptha agus a chomhghuaillithe, mar bhí muinín aige astu. Dúirt siad san, áfach, nárbh iad féin a bhí ciontach toisc nárbh iad a chomhairligh an slua imeacht ar an eachtra seo. Iar sin d'éirigh na draoithe agus thug anáil draíochta faoin slua. D'imir í seo diansiabhrán orthu agus d'aistríodh gach duine den slua ar ais go dtí a riocht féin. Iar sin bhí an slua go dubhach drochmheanmnach mórchneách agus cóir leighis ag teastáil uathu cé nár maraíodh aon duine díobh sa raic. Lá arna mhárach ar aghaidh leo arís siar go Beagmhá agus go Coill Mheáin agus thar iardheisceart na Mí go dtí gur shroich siad Áth an tSlua, eadhon, Áth na hIarlann inniu. Rinne siad bothanna agus foscaí agus chuir suas a bpubaill, agus ghabh a lucht feasa agus eolais ag féachaint ar néalta na firmiminte os a gcionn. Chuaigh Crotha siar thar an áth agus chonaic chuige draoi na críche ba chóngaraí dó. Fear Fátha ba ainm dó siúd. D'fhiafraigh sé de Chrotha an chúis a bhí leis an ngleo agus an raic ag an áth aduaidh. Rinne sé laoi agus d'fhreagair Crotha é. Fear Fátha. Maidir leis an raic seo ag an áth aduaidh, a Chrotha, má tá an t-am agat agus más toil leat é, inis dúinn cé atá sa longfort. Crotha. Is é Cormac atá ann. a Fhir Fátha. Is eisean agus a shluaite a rinne an longfort. Fear Fátha. Cad chuige teacht na sluaite inis dom é sin, a Chrotha, más cóir cá bhfuil siad ag dul agus cén fáth. Crotha. Thug clann Cíothúil ón tuaisceart iad, chomh maith le mac. neamheaglach, mídhúil chun éiric bhás Airt mhic Choinn a fháil ó Ua Oilealla Óluim. Fear Fátha. Is mairg don té a théann le hiomad slua ag iarraidh éirice go héagórach nó go n-iarrfaidh Fiacha éiric bhás Eoghain. athair féin. Crotha. Má chloiseann sluaite Mhá Rátha thú a Fhir Fátha, ní shábhálfaidh slua Mumhan na meann tú ó chlabhta na leiceann. Fear Fátha. agus a líon a bheith go mór fiú ní laghdódh sé sin ár gcreach, bíodh gníomhartha fraochmhara ar siúl. Mairg don té a théann ina gcoinne. Tháinig agallamh na ndraoithe chun críche ansin, agus bhí giollaí eachra agus an dao scarshlua i ndiaidh a gcuid cainte a chluisteáil, d'imigh siadsan trasna an tsrutha ar thóir an draoi anaithnid agus rún daingean acu é a chur chun báis agus oíche agus a fhios sin a bheith ar an draoi d'iompaigh sé thart agus thug sé Thug trí bhuille den fhleasc draíochta a bhí ina láimh aige don sruth agus lom láithreach d'éirigh sé ina thuile os comhair an tslua. Bhí dream mór daoine ar an taobh thiar den sruth agus dream mór eile istigh san sruth féin. Bhí an slua ag iompú aniar agus anoir agus dhírigh siad. iad siúd a bhí san uisce a thabhairt slán. Leis sin d'éalaigh an draoi ar shiúl uathu. Bhí an slua go dubhach drochmheanmnach mórthimpeall ar an sruth ón tráth sin go dtí an tráth céanna lá arna mhárnach. Ansin chuir na draoithe an sruth ar ais ina riocht ceart arís trí na. ngealáin. Iar sin chuaigh Cormac agus a shluaite trasna an tsrutha agus ghabh rompu thar Dubh Choill, eadhon Fíodh Damhaiche inniu, agus go Magh Leathard, sé sin le rá Magh Tuaiscirt, agus go Cruinn Mhá. ar a nglaotar Magh Gabhra inniu, agus go Magh nUachtar, sé sin le rá, Magh Raighne. San áit a d'éirigh an tslí níos fairsinge ghabh siad isteach sna Bocaí Báinfhliucha, eadhon Sliabh Eibhlinne agus shroich siad Formhaol na bhFiann le dúchan deireadh lae. Ba ansin a thosaigh Ceacht ag féachaint ar an aer agus ar an bhfirmimint os a chionn nó sluaite agus d'imigh sé go Dubhghleann. sé sin le rá Gleann Salach inniu. Chonaic sé chuige laoch maorga foltliath eile, draoi ba ea é siúd, agus Art an t-ainm a bhí air. Thosaigh siad ag agallamh a chéile, agus ag lorg scéala go dtí gur éirigh iomarbhá eatarthu, agus rinne siad. an laoi seo. Art, cad chuige go bhfuil tú ag teacht aduaidh a Cheacht, ó thír Mhaigh Sleacht? Cad chuige gur ghluais an dream tormánach seo chomh fada le críoch Formhaoile? Ceacht, Bó-díth a tháinig go Teamhair. Faraor is mór an díth chéille a leanann í, is ag iarraidh bó in áit gach bó a cailleadh atáimid ag teacht. Art. Cé nárbh é sinne a chuir bhur mba, a Chlann Choinn go caomhchlú, D'ofráileamar bó ó gach lios i bhfearann Fiacha Fidhlis daoibh. Ceacht, is fearr linn, ár gcáin go brách agus éiric ár gcuraidh Art Mac Coinn, ná aon deontas fial sin ach é a thabhairt in aon lá. Art, Ní bhfaighidh siad bó go brách ó fir ó Fhir Mhumhan. Ceacht, Dá gcloisfeadh Cairbre an chláir an méid atá á rá agat, a Artáin, nó Cormac an laoch teann, bheifí gan do chaomhcheann. Ní mó liom Art, ní mó liom Cairbre agus Cormac ná an dá ara atá ag freastal orthu, fad a bheadh Mogh Corb caoin agus Fiacha Muilleathan ann. Ceacht. Dá gcloisfeadh Art Corb agus a chlann thú, bheadh ráig gan mhoill sa ghleann. Ní raghfá as i do bheatha. Mhairfeadh a bhfuath duit go deo. Art. Ní mó liom Art Corb, a fhir, ná a bhfuil. de anoraca aige thuaidh ina theach chomh fada is atáim sa tír seo agus Donn Dáirine agam do mo dhíonadh. Ceacht, dá gcloisfeadh Ceallach mac Cormaic agus Artúr cróga an Ceacht, Dá gcloisfeadh Cuan na gCrá thú agus comórtas a dhéanamh atá idir fir Mhumhan agus iad gheofá clabhta sna déada agus goin dian. Art, Dá gcloisfeadh Mumhain mhín go raibh slua mar iad san ina tír bheadh béal agus iad bán le heagla ann. Daoine gan tréada, gan innile. Ceacht. Bí i do thost agus cuirimis deireadh leis an dáil amáideach seo. Ní féidir leis an slua a dtugann tusa tacaíocht dó an fód a sheasamh in aghaidh na dtrí chúige. Art. I do chuid cainte, Ná bíodh bréag abair leis an slua, a Cheacht, is olc an turas ar a dtánamar. Nuair a chuala na sluaite agus na sochaithe sin tháinig fearg mhór orthu agus ar aghaidh leo go dian agus go dreamhan i ndiaidh an draoi siar ar ngleann agus bhí gach duine díobh ag rá lena chéile, Bás agus oidhe don draoi! D'iompaigh an draoi a aghaidh orthu agus chuaigh i muinín a dhé, agus chuir anáil draoithe san aer agus san fhirmimint go ndearna néal ceo os cionn an tslua. Thit sé orthu agus cuireadh siabhrán agus mire orthu dá bharr. Agus iad a bheith sa tsáinn sin, d'éalaigh an draoi uathu agus d'imigh leis. Ba mhéala leo na draoithe go léir a bheith ag éalú agus rinne siad comhairle lorgairí a chur rompu, ar shliocht an draoi, agus iad féin a bheith ina mbuíonta agus ina ngrúpaí ina dhiaidh. Seacht lá agus seacht n-oíche a bhí siad sa longfort sin, agus dreamanna móra díobh ag lorg, agus níor éirigh leo teacht ar ais chuig an teach ar mhéad na mbriochtaí a d'imir an draoi orthu. Chomh maith leis sin, ba mhearbhall leo mar a chuir an draoi amú iad. Lean siad an lorg agus d'fhág siad gach maidin thar altáin agus bearnaí agus áthanna ar dóigh a chuir buairt orthu agus a scar óna muintir iad. Ghabh uamhan mór Cormac ansin mar ba dóigh leis gur. Treascraíodh a shlua agus ní fhillfeadh a mhuintir chuige arís, agus thosaigh sé ag cáineadh a ndraoithe féin iar sin á rá leo, Cén tairbhe sibhse dom? Maraíodh mo mhuintir agus níor thug sibhse aon foláireamh dom roimh ré agus níor thug sibh aon chabhair dom díobh. Níor mharaíodh in aon chor iad, ar siadsan, ach chuir an draoi suanbhriocht seachtaine orthu, agus bainfimidne é sin díobh. D'imigh siad leo ansin i mbun feasa agus eolais agus chuir siad an suanbhriocht ar ceal. D'fhill na sluaite ar an longfort ansin.